Allahu akbar, Allahu akbar. Rekavši, tarikatun fid din. To je pravac i put u vjeri. Dakle, bidat nije kao što neznalice danas govori, zašto se vozite avionom, zašto se vozite kolima, zašto sjedite na ovome ili onome i tako dalje. Bidat nije u dunjalučkim stvarima, nego je bidat u vjeri. Dakle, to je pravac i put u vjeri muhtere'atun koji je izumljen nije postojao prije tu dahi šerijate koji oponaša šerijat yuksadu bis suluki alaiha el mubalegatu fit ta'abudi lillahi subhanahu wa ta'ala i time se želi ibadet Allahu te bareke ve ta'ala povećati, doćim to svakako da nije ispravno. Poštovani džemate, ovih dana mnogi od ummeta Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem uče i proslavljaju mevlud. Dužnost nam je da vidimo hukun i stav ovoga čistog i neprikosnovenog šerijata u pogledu toga na osnovu ovog prije rečenoga. Prvi koji je izmislio, uveo mevlud i uspostavio ga među ljudima, bio je Fatimijski vladar u Kairu u četvrtom stoljeću. Fatimi je su u stvari juni Oni nemaju nikakve veze sa onim čemu se pripisuju, a to je Fatima radijallahu anha. Oni su u stvari, kako su definisali mnogi islamski učenjaci, zindici, otpadnici od islama i malo je ko štete nanio ovoj vjeri kao što su učinile Fatimije. Predstavljali su se da su rafidlije to jeste da su šiti, a u biti veliku pakost, zlo i nevjerovanje u pogledu ove vjere su nosili. Oni su uveli šest mevluda, šest rođendana koje su proslavljali. Prvi je bio mevlud poslanika ali i sato selam drugi mevlud ali treći mevlud Fatime četvrti mevlud Hasana peti mevlud Huseina radijallahu anhum i šesti to je bio mevlud dotičnog vladara koji je u to vrijeme bio na prijestolju i na, i na vlasti. Nakon toga te mevlude je ukinuo vladar El Efdal ibn Emirul Đujuš pa su nakon njega ponovo uspostavljeni 524. godine rukama Fatimijskog isto vladara El Amiru bi Ahkamillah El Fatimi to se desilo u vremenu kada su ljudi skoro i zaboravili na te mevlude koji su bili uvedeni i uspostavljeni tek u četvrtom stoljeću po hijđri, a nisu bili poznati u zlatnim stoljećima ovoga ummeta među ashabima, tabiinima i tabi, tabiinima. Prvi koji je uveo mevlud u gradu Irbilu bio je vladar el, vladar el Muzaffer Ebu Sa'id Kukburi u sedmom stoljeću. Ovi mevludi nisu bili poznati, niti je bilo ko radio po njima za vrijeme zlatnih generacija, prvih generacija ovoga ummeta, koje su opisane po svakome dobro. Niti je iko od poznatih i prihvaćenih imama radio po ovim po ovim bidatima niti ih je činio niti je niti ih je odobravao molim Allah te bareke ve taala danas učini od onih koji su na sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem koji se klone novotarija i koji koji podržavaju Allahu te bareke ve taala vjeru i ujedinjuju ovaj ummet onako kako je ujedinjen u prvim generacijama na Kur'an i Kerimu i na praksi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kulu qavli hada wa astagfirullah li walakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbi fastagfiruhu innahu wal ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد U pogledu proslavljanja Mevluda mnogi islamski učenjaci su se oglasili mi ćemo ovom prilikom citirati jednog poznatog savremenog islamskog učenjaka šeh Salih El Fauzana Hafizahullahu koji kaže tom prilikom koji kaže o ovome Inna min jumlati ma ahdathahu an-nasu min al-bid'i al-munkara od stvari koje su ljudi uveli kao novotariju u svoju vjeru kao pokuđenu novotariju u svoju vjeru el-ihtifalu bi zikra al-mawlidin nabiyyi fi shahri rabi' al-awwal jeste i proslava u sjećanje rođenja vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem u mjesecu rabi'u al awalu وهم في هذا الاحتفال على أنواع i ljudi su u pogledu proslavljanja mevluda na različitim stepenovima i postupcima. Feminhum men jeđaluhu muđarrada ijtima' ima ih koji to proslavljaju u stvari i uspostavljaju time što se samo okupljaju tukra u fihi kisatul meulid i tom prilikom se čita događaj iz istorije islama o rođenju vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem eu tuqaddamu fi hutab ili tom prilikom se drže govori wa qasaidu fi hadhihi al i kaside se uče razne tom prilikom. Wa minhum man yasna'u at-ta'am, A ima ih koji pripremaju hranu. wal halwa wa وَغَيْرِ zalik, I slatkiše tom prilikom. Wa yuqaddimuhu liman hadar, I dijele onima koji su tu prisutni. Wa وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِيمُهُ فِي masajid, Ima ljudi koji to teme vlude uče u džamijama. Wa وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِيمُهُ فِي buyut, a ima ih koji to uspostavljaju kod svojih kuća ومنهم من لا يقتصر على ما ذكر a ima ih koji nisu se ograničili samo na ovo spomenuto فيجعل هذا الاجتماع مشتملا على محرمات ومنكرات pa ovo okupljanje čine da u njemu ima nedozvoljenih stvari i pokuđenih stvari min ihtilati riđali bin nisa od miješanja ili miješanja ljudi i žena war raksi wal gina u nekim slučajevima i pjevanja wa a'mal širkije ima i slučajeva gdje se pojavljuju stvari koje su od širka kelisti gasetu bir resuli sallallahu alaihi ve sellem kao što je traženje spasa i pomoći od poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada uče i govore meded ja rasul Allah spasi nas i pomozi nam poslaniće veni da ih kada njega dozivaju i smatraju da on tu prisustvuje i, osta, i ustaju mu pred njim na noge والاستنصار به على الاعداء يتراجي od njega da ih pomogne protiv njihovih neprijatelja wa ghairi zalik i mnogo toga drugoga wa huwa bi jami'i anwa'ihi sve ove spomenute vrste wal ikhtilaf ashkalihi radilo se o raznovrsnim oblicima wa maqasid fa'ilihi i ciljevima onih koji to čine la šeke ennehu bid'atun muharreme, nema nikakve sumnje da je to zabranjeni bid'at i novotarija, muhdese, koja je uvedena u islam, a prije nije postojala, ba'del kurunil mufeddale, nakon zlatnih odabranih stoljeća, bi ezmanim tawile, nakon dugog vremena iza toga. Svakako, poštovani džemate, da ono što dolikuje jednom muslimanu jeste da oživljava, da uspostavlja sunnete Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, a da umrtvljuje i da odbacuje bilo koje vrste novotarija i da čovjek musliman ništa ne uradi dok ne zna propis Allahov te bareke ve taala u pogledu određenog pitanja. Mnogo je toga što ukazuje na neispravnost i neosnovanost uspostavljanja i učenja mevluda među ljudima. Od toga ćemo spomenuti samo neke od dokaza. Poznato je da Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada je učinio hijđru iz Mekke u Medinu da je zatekao tamošnje ljude da imaju svoje praznike. Pa je tom prilikom poništio sve te praznike koje su oni imali i rekao iduna ehlel islam idul fitri wa idul adha naše, naša proslava i naši praznici o sljedbenici islama jesu dva bajrama a to je ramazanski i kurban bajram mnogobrojni ajeti i mnogobrojni hadisi ukazuju na nužnost i obavezu slijedjenja u ovoj vjeri i na zabranu uvođenja i rađenja ili činjenja bilo čega što je novo uvedeno u islam. I to naziva dalaletom, to jeste zabludom i krivim putem, pa ko može nakon toga doći i da kaže ovaj bidat je lijep, to jeste nema te zablude koja može da bude lijepa nakon što je Allahu poslanik ali sad sam rekao wa kullu bid'atin dalale svaka, svaka nova stvar u vjeri jeste dalale kada znamo ko je uveo ovu novotariju a to su bile rafidije šije koji su od davnina neprijateljski se odnosili prema ovoj vjeri U prvom vremenu neke skupine njih proglašavale su Aliju radijallahu anhu za božanstvo pa je dao da budu uspaljeni. Nakon toga poznato je ko je izdao ko je izdao Abbasijsku državu, hilafet kada je pao Bagdad 656. godine. To je bio Ibnul Alkami, šija koji je bio desna ruka tamošnje halife. Poznato nam je isto tako ko je izdao Turke Osmanlije kad su došli do pred Beč. Upravo su to bila Safevije, šije koji su bili u ili na području Šama koji su tada izveli pobunu i tamošnji tadašnji šejhul islam je naredio da se vojske vrate i da ne idu dalje u osvajanje, preće je da se zadrži postojeće, nego da se osvaja novo. Dakle, vidimo i da su uvijek kada im se pružila prilika, gledali i nastojali u leđa muslimanima nož da zabodu. I to se i dan danas radi i čini i priprema, a događaje u Iraku i šire nisu nam nimalo strani niti nepoznati. Dakle, kad znamo da su oni uveli taj običaj, taj bid